บุ๊กทูสิบเยสัตเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้เชร р а д น е с з а в т р เมื่อวานเป็นวันเสาร์เชร р บ была с у б б о เมื่อวานผมไปดูหนัง หนังน่าสนใจ Film วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้ผมไม่ทำงาน Dnes n e p r a c u j e ผมอยู่บ้าน Zostaniem doma พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ Zajtra je pondelok พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก Zajtra zasa pracujem ผมทำงานที่สำนักงาน Dnes pracujem v kancelárii. คนนั้นคือใครค t o je t คนนั้นคือปีเตอร์ต o je เตอร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษาเเปตอร์ r j สตูเดนต์คนนั้นคือใครค t o je t คนนั้นคือมาตาต o j มาร์ตา มาตาเป็นเลขานุกราน m a ตาย j เซเ k รตาร์กาปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกันเ p e อ e มาร์ตาซูปริอาเชลียปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตาเเต Peter je m a r t ป n p r i เ t e l มาตาเป็นเพื่อนของปีเตอร์